Bai, huri da, eh, galdea, ezabeti errez, eta handirenaiak uh, eh, pentsatzen zuen, be, bai, lan egiteko manerak aldatzen dira denboran, geroztagiago emaztek beren enpresaren buru dira, beraz, uh, eh, behatzionetatik bostak arteuk aitea bakarrik aurzein degia edo, ezagiago uh, eh, tenore horietan ontsa, eta behar dela, bai, beste posibilitate batzu uh, atseman, edo bai, eh, elkarren artean eh, aitzeko, eh, zaindigia edo eh, zaina, eta amaren artean, nola gauzak aldatzen aldira, behar bada, badira gauza ez berdin batzu asmatzeko, eta horren inguru, Uh, egin dugu uh, egin dugu inkesta bat, uh, Pariseko bi emaztek egin dute soziologiko uh, inkesta bat, eta hogeita zazpi ama eta enpresadun eh, gain, eta ojo beha huartu girea, eh, bai, eh, be batzuek, behar lukete zazpiontan, edo berantago, edo horrenak, eh, uh, edo pixka bat dekaratuak dira uh, <laughs> beste munduarekin batera, Eta orain agertzen dire ere uh, coworking edo eh, abia bezala uh, leku edo, lan, uh, lan leku horiek gerozta gehiago badira, ordan zendako ez litaizke leku horietan adibidez uh, aurzainak, eta horrenan arabera behar bada zerbait uh, plantatu. Ez hori zen ahunt lan hori ikustia zer den beharra, nola laguntzen aldiren bialdetaik, eh? Eh, hori uh, da betiko galdea, eh? eta da hor zainak ere, alde batetik eien kondu dira, zeren ebe lana eiek e, antolatzen dute, ben beste aldetik ere dira gurasoen langileak. Eta, azbidez, uh, paperen egiteko kafako galde edo gauzak, gurasoak ez dakiten nola egin. Eta eiek dute lan hori egiten menan, hori gehitzen da eien biziari, ereien langile moduari. O, ba, ez da beti uh, dena antolatzea dena ikustea odan. Hori da lan, lan modu hori, hor, erekik, eh, hori da ikustea nola laguntzen aldiren jende guzi horiek. Eta junt ideea da, uh, da bat lehen bit alde batzu eta bat uh, eta kafaren inguruan hor uh, nola eiek laguntzen alditugun. Eta beste aldetik, nola lan mundua aldatu den eta emazte, lanean ari dira emazte, edo enpresak dituzte emazteak, nola uh, zer behar dituzten eta nola asmatzen aliteike beste modu bat. Beraz, hori da, eta azken ideia txipi bat bat duenak <laughs> nahiak, ordan hori, eh, behar bada, ametsetakoa edo urgun izaiten aldena, baina zendako ez, badira orain emazte hainitz bakarrik direnak egin aurrekin, eh, eta ebezenako egin enpresak ez litaizke kenduko eh, hauk uh, atxikitze fresuriak enpresan sartzen ahalko, zeren nola egiten da enpresa batean, bakarrik eta ama bakarra girelarik. Eta hori da, bon, behar da, ametsetako momentuko ideia, baina uh, egiak galde ahunt, uh, ahunta dela <laughs> nun behit, eta gerostak egoa teatzen dela, eh? Beaz, lauak erditan hasiko da, eh? ez da bai egun hori, gaualdiak, janen dugu luzatuko baita aratzeko sortziak hartio, baina lehenik eh, inkestaren emaitzak agertuko dira eta ondotik ere aurtzaruko profesionalekin ez da bai halko da zuzenki. Bai hori da, idea da ez da bai eh, sortzia eta pertsona ezberdinak eta kasu ezberdinak uh, elkarretaratzea eta guk hola lantzen dugu handerenean, eh, da baka, bako txaren e- esperientziak bestea laguntzen du edo uh, eh, aintzinarazten du, eta besteak irikasten du bestearen esperientziaz, eta hori da, ideia hori, eh, belagian behar da idikitzea, ispiritua ere <laughs> pixka bat idikitzea, Eta, wala, hori ahunt handirin berezitasuna hori da, eta eh? ez da bai da eta elkahlan hori sortzea. Ara, aipatu dituzu ideia batzu, beste batzu ere aterako dira behar bada ostirala eh, agatsalde untako e, eh, sola eh, inguru hartu da ere mutzat, baina denentzat bali izanen da Ipar Euskal Herrian edo ugunago ere. Bai, hori, e, bakotxa, urbiltzen da alda. Aldiz uste dut, izen emaitea behar dela egin, eh, badak izuezen dako, COVID historio horiekin, e, bortxatuak gira, beraz izen emaitea intzinetik, eta bon, gero, bala, solas interesgarria nik uste, eh? ni ama izanik, uh, orai, dira, baina badakigu, <laughs> zertaik pasatzen giren, eta eta hori da, eta aurzainek ere, uh, eh, belaji baten ukaitia, eta el, eh, aurzain digi edo aurzain, eta mam, eta guzi horiek elkarrekin lantzea ere, eta, uh, bon, soluzione, edo, aterabide ezberdin, eta berri bat zuen,